Awit, Kabanata 74 Panginoon, bakit kami itinakwil habang buhay? Bakit ka ba nagagalit sa tupa ng iyong kawan? Iyo sanang gunitain ang tinipon mo nung una. Itong lahing tinubos tinubusmot, itinakda na magmana. Pati ang Zion na iyong dating tirahan Lapitan mo ang naiwan sa winasak ng kaaway, ang guho ng santuaryo mo na sinira ng lupusan. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang, sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat ng nasa loob na yari sa mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, pinalakol at dinurog ng kaaway na malupit. Ang iyong banal na santuwaryo ay kanilang sinigaan, nilapastangan at winasak ang templong banal. Sa kanilang pag-uusap ay nagpasya ng ganito, hindi natin sila titigilan hanggang di pa natatalo. Kaya sa buong lupain ang tagpuan ng bayan mo para ikaw ay sambahin, sinunog at naging abo. Wala kaming pangitain ni propetang naglilingkod. Ang ganitong kalagay ay hindi namin maunawaan. Hindi namin nalalaman kung kailan matatapos. Hanggang kailan aming Diyos magtatawa ang kaaway. Ang paghamak nila sa iyo, ito ba ay walang hanggan? Huwag mo nang pipigilan. Gamitin mo ang iyong bisig. Kanang kamay mo'y ikilos. Kaaway mo ay iligpit. Simula pa noong una, ikaw na ang aming hari, O Diyos. Sa daigdig ay maraming iniligtas ka tinubos. Sa lakas ng iyong taglay, hinati mo yaong dagat, at ang mga naroroong dambuhala ay inutas. Ikaw na rin ang dumurog sa mga ulo ng livyatan at ginawa mong pagkain ng mga nilikhang nasa ilang. Mga batis, mga bukal, ikaw rin ang nagpadaloy Ginawa mong tuyong lupa ang maraming ilog doon. Nilikha mo yaong araw, nilikha mo pati gabi, nilikha mo yaong araw, buwat talang anong dami. Ang hangganan ng daigdig ay ikaw rin ang naglagay at ikaw rin ang lumikha ng taglamig at tag-araw. Ngunit iyong gunitaing nagtatawa ang kaaway. Yaong mga masasamay, dumudusta sa iyong ngalan. Huwag mo sanang tutulutan na ang iyong mga lingkod maiwan sa kaaway ng kamay walang taros. Sa kanilang pagturusay, gunitain silang lubos. Yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin. Ang masama ay naglipa na sa puok na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulot na ang api mapahiya. Bayaan mong ang ngalan mo'y purihin ng dukhat, Aba. Kami iyong ipaglaban, aming Diyos, bumangon ka Pagmasdan mo yaong hangal na maghapong nagtatawa. Ang hangarin ng kaaway ay huwag mong lilimutin. Ang sigaw ng kaaway mo'y patuloy at walang tigil.